ऐं बेशक मंझाउन हिकु पैगुंबर वटि आयो पोइ खेसि कूड़ो भायाऊं तंहिं करे खेन अज़ाब पकड़ियो ऐं उहे ज़ालिमु हुआ